10052 fatvo. Hayzli ayol qachon roza tutadi? Savol. Oylik odatim 7-8 kungacha davom etadi. Ba'zida 7-kuni qon ko'rmayman, lekin poklik alomati, ya'ni oqlik ham kelmaydi. Bu holatda namoz, roza va er-xotinlik aloqalarining hukmi qanday? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ayollarning o'zlariga ma'lum oqchilni ya'ni poklik alomatini ko'rmaguningizcha shoshilmang. Qonning to'xtashi poklik emas. Qonning to'xtashining bir o'zi poklikni anglatmaydi. Aksincha, poklik belgisi kuzatilgach va hayz muddati tugagandan so'nggina poklikka erishiladi. Vallohu a'lam.